Me piden todas las posiciones. Okay. con las nueve. Hace calor, pero dentro de tus piernas llueve. Ese culito de gym ya no negaba en el gym. de las que no se guardan, allá de las que se atreve. Se va a vaya, presa, pero yo la lo ella es piola, pero que rico gulea, Yo se lo meto y estás entiendo que se mea. Ella mamándolo en el y mientras vamos en el freeway. La viviendo en la USA. Los condones en la guantera vienen en casa Y yo tocándote ese clito como si fuera un DJ. Es de la que no se quita. Cuando con la de Meduso yo la soto una maldita. Me pide video y foto. Ese logic que tú tienes, que no tiene voz ni voto. Y ese culo es dinamita y con mi bicho ya lo exploto. Baby, cuando te caliente empieza a tocarte. Okay. Yeah, mami, fácil, ponte y espérame en 40 pa' que yo te monte. Me piden todas las posiciones, el 6 con el 9. El 6 con el 9, tiene como se supone. El 6 con el 9. 6 con el 9. Esa baby ya dámelo, quiero verlo brincándolo. Lo quito por comértelo, tan cierto como lámelo. Lo que queda yo pago, tú sabes mi baby. Todas las prendas que guste voy a cortártelo, Tú sabes, con tráfico coca, ando en la playlist. Tú sabes mi loco, andamos lady, vestimos Louis Tú ya lo traes, tú mi Kylie, tú mi Kylie. Wow. Baby, cuando te calientes empieza a tocarte. Yeah, mami, fácil, ponte y espérame en 40 pa' que yo te monte. Me piden todas las posiciones, el 6 con el 9. El 6 con el 9, es como se supone. El 6 con el 9. El 6 con el 9.